Mikel Azkoiti gaur ere galdu, baina erabat baldintzatutako partia izan da, ez? Amargarren minutuan dagoeneko partia guztiz aldatu da. Bai, aldatu inda, baina bueno, hori izta kasualia ez etortzen gauzua, atzin fallo bat egin da, hortik itorri da gana, eta ez da kasualia ibeire ibiltze gizta, borka azkenien geu gau hor beharruen, da geu gen lan hauek gauza dugu gauta bat atzera. Mhm. Hala ere, bigarren nahiko ondo onda ez, e, aukerak izan dituzue, gola sartu duzue, baina bueno, gol horrekin eta bat eta irukorekin. Bai, bueno, biharren zatu atitudik imeintzek gelditzi bada, ekipuek aldun dana eman baina ezin deuna irute dutzkun lehen gozat izen lea partidu galdutu egun geha, eta lehenu, sartu berda partiduen, ezin da biharren zatu irartu Ori, Hori, e, eh, barratu daitek ez, gutxienez, taldearen jarrera eta gogoak eta lana eh, ez falta. Bai, bai, alde hortatik ez da, zela falta hori lehenengo bezik zenberdu berdu, baina hortik aurra beste pixkeke iso, man ekipo honek baduke, geso emateko almena eta hau baino geso eman berdeu. Zei jardunaldira dagoeneko irabazi gabe, egora komplikatzen e, hasi da, ezakit taldea nola ikusten duzu, nola dago aldagera? Aldagelia ondo, hombre, normala da, ez egotia irazitxegun bezala animo merdinegin, baina lanin zehitzeko aktitude handixe dago, eta urrengo astea behira, hemen astetik astea agun berda, eta ez dago beste. Ondo entrenaut, e, jetafen irabaztea. Hori da, jetafen daukazu urrengo partida, zuen atzetik dagoen taldea da, momentu honetan, orduan partida garrantzitxo baita ere ez. Bai, bai, ni uste tanak izango importanti, baina bueno, hor behien dauen hauekin, ba, ira azte apisket ba, urruntzeko aukeri eukiko dugu, da, bueno, bi hartegia berriz entrenatzea, eta ber, ira azte aukeri dauken, urrengo jasen. Ba, o, sentxazio ez, eh, gauzak ondo teratzen ez direnean, E, eh, badena okortzen dela, ez? Bai, normalin dinamikatan ala izatea ondo zeuden indana alde etortzea, eta gizki zabiltzen indana kontra jutea, baina bueno, hori buruk lan handi etxeu fueline, eta hor bakoitzen mentalmente fuerte jarri behar du, holako gauzek ez influitzeko, eta aldan rendimento handi emateko, larota mar